Для тебе існує так або ні. Ти не визнаєш проміжних етапів друг або ворог. Звичайно. А якщо він не друг і не ворог, так на чорта він мені треба. От такої. Тоді нащо одна одній кожна людина? Утрируєш. Тищенко підвівся пройшов з кутка в куток довгого вузького кабінету. Поправив картину на стіні. Теплий вечір на удаї. Знову сів, потримав у руках пачку Казбека, кинув на стіл. Найдивніше мені, що ти, наскільки я тебе знаю, більше за мене дотримуєшся цих двох точок. Чорне та біле найперше існує для тебе. Мене можна переконати, що це сіре, чи то пак сіреньке. Так, так, цікаво, затягнувся цигаркою майдан, і його сухе обличчя видовжилося ще дужче, а щоки запали. Цікаво. Що цікаво? Що так думаєш про мене? І взагалі найкращі стосунки ясні. Здається, я ніколи не підсижував. Ого-го, куди заліз? засміявся майдан, а сам трохи зніяковів від такого повороту. Він і справді не боявся Тищенка. В глибині душі вважав, що йому випав найкращий варіант працьовитий і талановитий заступник без претензій, ще й трохи наївняк. Виходило, що цей наївняк про все здогадувався. А що вже не знаючи що? Я не дурак бачу, що часом буваю смішним. Правда, іноді понесе мене. Але я не все всепрощенець і буваю злий. Ми говорили про мене, нагадав майдан. Що ти думаєш про мене як про керівника? Що це з тобою сталося? здивувався Василь Васильович. Ніколи не запитував а це. Вже вдруге? А може, я міняю позиції? На 180? Ні, градусів на 20. Цього мало. Ну та ладно. Чоловік ти чесний, справедливий, сухий, не любиш ризику через те, що без ризику не можна. В кожній справі. Та ще коли це творчість, треба хоч трохи ризикувати. Ти вже ризикнув, довірив цьому ірші будівництво. Саме про це я й прийшов поговорити про ризик. Не можна безрозсудно ризикувати всім своїм авторитетом задля одного сумнівного проектика. Не можна ставити під сумнів і крихітку своєї чесності заради авторитету, яким би великим він не був. Ти, як завжди, в емпіреях. Він погасив цигарку, оглянувся. У тебе нічого немає випити? Упіймавши здивований погляд Василя Васильовича, пояснив скорочує відстань, а господар ти не гостинний. Тищенко неохоче пішов у сусідню кімнату. Я спиртного в домі не тримаю, сказав звідти. Є ось якесь вино матрасинське. Так це ж класне вино. Василь Васильович поставив на письмовий стіл на скло пляшку червоного вина та чарки. Але тепер, видно, вино не смакувало і майданові. Я хотів поговорити щиро, з'єднав він обірвану розмову. А хіба ми там говорили не щиро? Це не одне й те ж, значу, що опустив повіки майдан. Дивно мені, задумливо мовив Тищенко. Ми справді різні, на роботі і вдома. І це я помічаю на багатьох. Інші звички, інші слова навіть інші обличчя.